ndaramukije mwebwe mwese muri ko mutegamo ibiganiro bya radiyo sikoro yahandaragakura nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira ni agakuru keza ku basirikare b'abarundi bagiye guhagararira amahoro n'umutekano muri somaliya kuko bagiye kuronswa agashahara kabo ibyo bikaba byavuzwe na gaston sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu inyuma y'umubonano yahaye kuri uyu wa kane intumwa y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ijijwe amahoro n'umutekano mu rugendo rw'iminsi ibiri yari imaze mu gihugu cacu cyacu nayo mushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi ahanura abanyeshuri mirongo itandatu baronse impapuro kuri uyu wa gatatu zerekana ko banonosoye imyuga ku kigo cya sefa kamenge gukorera mu mashyirahamwe kugira byorohe kubafasha nayo buraro bw'abigeme ku ishuri ryisumbuye ryo ku muyebe muri komine kayokwe mu ntara ya mwaro byarasambuwe n'imvura y'igihuhusi yaguye ku muhingamo kuri uyu wa gatatu umuyobozi w'iryo shure agasaba abagiraneza gufasha kugira ubwo buraro busa n'ubwezo n'izo ngingo nkuru nkuru mu kanya isase nido nido Narimpeje kubabwira mu nyingo nkuru nkuru abasirikare b'abarundi bagiye guhagararira amahoro muri Somalia ngo bagiye kuronka agashahara kabo. ibyo bikaba byavuzwe na Gaston Sindimwe cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu inyuma y'imubonano yahaye intumwa y'ishiramwe ry'umwe bwa Afrika ejejwe amahoro n'umutekano mu rugendo rw'iminsi ibiri yari imaze mu gihugu cacu. Nayo ku kibazo kijanye no mwidegemvyo w'abarorerezi bajejwe ivy'agateka ka na muntu n'umutekano Gaston Sindimwe avuga ko agiye kugishikiriza umukuru w'igihugu kugira bashobore kugiha intumbero meje kwakira iyi ntumwa rimwe bwa Afrika e, nayakiriye ku izina ry'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yafatiwe n'andi mabanga twaganiriye ivyerekeye amahoro e, eh, twavyiganiriye cyane cyane ibibazo bishika bibiri ni ikibazo cya mbere ni ikibazo cy’ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia aho icyo kibazo cyatorewe inyishu ishimishije nkuko leta y'u Burundi ibishaka cya kabiri twaganiriye nkuko bibabwiye ikibazo c'ababarorerezi bari ngaha b'abasirikare canke eh, basanzwe kuko bifu bifuza yuko baronka amategeko abagenga neza ibyo twaganiriye eh, ikinobwa ni uko tuvuze ko ugiye gutora umuti muri azi ngorane twari yuko abasirikare bacu batarahembwa kandi dutoye umuti nuko twaronse ingene bazohembwa ikibazo cerekeye abarorezi bamwe twitariza ubusatere militaire et abo ndaja kwishikiriza umukuru w'igihugu nkuko yakimbwiye kugira ngo turabe ko turonka inyishu akaba yari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu nawe mugambwira Debu urashima ukuntu ibiganiro biherutse kubera mu gihugu cya Tanzania vyagenze Jean de Dieu Mutabaza rongoye uwo mugambwe amenyesha ko abitabye ibyo biganiro batanze intererano zihambaye ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano n'amahoro uguhinyanyura ibijyanye n'itegeko rigenga amatora n'ibindi kuvyashikirijwe ko hoba leta ihurikiyemo babarizwamwo bose guverinoma d'union nationale Jean de Dieu Mutabazi avuga ko vyokwisunga kwisunga ibwirizwa shingiro abamwitabye rero baranyunzwe. mugabo bamaze kunyugwa nabo baravuga yuko bifuza kuzo muri leta cyangwa mu bindi bibanza bya leta icyo bise guverinoma diniyo nasiyonale baheje kuvuga yuko bifuza kwinjira muri leta eh, twebwe nta byinshi twashikirije aho twavuze ko duhagaze twavuze ko duhagaze eh, yuko leta uko ikorwa yose itegerezwa kuba yisunze amategeko yisunze ibwirizashingiro ikindi nacyo twashikirije twaravuze yuko uko tubyiyumvira ni uko ibwiza shingiro ry'ubu ritegerezwa gusubirwamo mugabo rigasubirwamo ryemejwe n'abenegihugu icyo bita referandumu niba bari hanze bashaka kwinjira muri leta batereza kwinjira muri leta ibwirizwa shingiro ryunganiwe noneho na leta iriho ubu nayo nyene kubera ibyo wa mugusendeye wasabye ibwirizwa shingiro bitegerezwa guhindurwa urumva rero icyo ibyo ntibiteye ibibazo mugabo hari bimwe bimwe biteye ibibazo nk'ibyerekeye iminite provisoire basa n'abasabira iminite provisoire abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi twarababwiye yuko ibyo bintu bigoye hanyuma hariho n'abandi bavuze yuko ku rubuga hagenda umugambo umwe uri ku butegetsi icyo nacyo twaravuze yuko icyo ari ikinyoma ahubwo hari imigambwe ifise ingorane y'uburyo murumva rero yuko igihe twaheruka muri urwo rugendo rwadushikanye i arusha hariho ibintu bitari bike twumvikanye ko tuzoronka akanya kugira ngo tugaruke ko tuganire mugabo twikwije hariho n'umugambwe uri ku butegetsi ibintu umuhuza yadushikirije yadushikirije ibyo yifuza ko twoganira ko hatarimo ikibazo cya manda hama rero tukadoheza tukabigaruka ko tukabiganira turi twese mu kwezi kwa kabiri ibihungabanya umutekano mu gihugu ni byinshi hariho kandi ubusuma guharika abatwaye inda z'indaro abanywa ibyayuramutwe n'ibindi leta rero izobandanya umugambi wayo wo kurwanya ibyo byose nk'uko yahora ibikora mbere no kubihasha bijemwo Ano makuru reka tubibutse ko mushobora kuyakurikirana kandi kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi aho ni kuri wezi 3 akaburungu radio nderagakura com Abanyeshuri 60 bagize umugwi wa 11 nibo baronse impapuro kuri uyu wa gatatu zerekana ko banonosoye imyuga ku kigo cigisha imyuga cyo mu Kamenge Sefa Kamenge umuyobozi w'iryo shure n'abanyeshuri bakaba basavye ko leta n'abagira neza bo bandanya bafasha abanyeshuri baba baramuwe n'iryo shure ni nkuru ya mugenzi wacu Gabriel Bigi kugira waserukiye abanyeshuri baronse izo mpapuro akaba yasabye ko leta n'abagira neza banane babafasha mu buzima bagiye gutangura ngo kuko atabikoresho bashobora kwigurira kuko bizimvye cyane twagomba dusabe leta hamwe n'igihugu c'ubushinwa bafatanije nk'uko babigize babandanye badufata mu mugongo mu kuduha udukoresho n'agatahe kugira ngo dushobore guhangana n'ubuzima bushasha tugiye kwinjiramo kugira ngo turabe uko twobaho nk'abandi ntiduhave dusubira ibarabara iyo twaje tuva tukaba nkako ibikoresho dukoresha hano mu myuga imyuga itandukanye twize ngaha twasanze bitaboneka mu masoko y'ino kira noneho byobaye biboneka benshi muri twebwe turi imfubyi abandi bantu banikora n'umuyobozi w'iryo shure Nduwaye Laurence nawe yarasabye ko ababishoboye bobandanya kubafasha mu gukurikirana abanyeshuri bahejeje kuri iryo shure aha tukaba twagomba gutera kamo abantu bose babishoboye ko bodufasha gukurikirana urugwaruka mu gihe byo babishoboka userukira igihugu cy'ubushinwa mu Burundi Zuo Ruwei Sheng akaba yemeye ko icyo gihugu ciwe kizobananya gifasha icyo kigo mu gutanga n'uburyo ku mugwi ugira wa cumi na kabiri wazoza kwiga imyuga muri icyo kigo kuva muri uku kwezi kwa kabiri umushikiranganji w'abakozi ba leta Felix Mpozeriniga akaba yasabye iyo mikangara yareje kuronka izo mpapuro gushinga amashirahamwe yo guhingura ivyo bize waruka mugiye kuronka impapuro z'umutsindo muze rero mushinge amashirahamwe yanyu yo guhingura ibijanye n'ivyo mwize mbere munarenze ko gutyo ababigishije bazonezerwa bongera bashimishwe nuko bareze agakura mwamenya ko muri ico kigo hari ibisata bitanu by'imyuga bikoresha ibikoresho kavukire nko gukora intebe mu ngage canke hakoreshejwe imigano kujisha impuzu hakoreshejwe inyuzi canke imigano n'ingage hamwe no kubaza Gabriel urakenuye nayo kubijanye n'ikibazo c'abigisha mu bigo by'imyuga bizokigama abanyeshuri batamenye ikibazo cyo mwaka w'icenda no w'icumi umushikiranganje Felix Mozeriniga amenyesha ko bazoha akazi abakozi bashasha akanavuga ko inyigisho z'imyuga zatanguye mu bigo bimwe bimwe mu ntango z'ukwezi kwa cumi cumi na kabiri k'umwaka uheze ku bisata bidasaba uburyo bwinshi uburaro bw'abigeme bwo ku ishuri ryisumbuye rya muyebe riri muri komine kayokwe mu ntara ya mwaro bwarasambutse biturutse ku mvura y'igihuhusi yaguye inyuma y'umuhingamo wo kuri uyu wa gatatu nk'uko bimenyeshwa na nihoza leonce umuyobozi w'iryo shuri ngo baciye baba baritiza inzu y'uburiro kugira abanyeshuri be bararonka aho bakika umusaya nihoza leonce agasaba abagira neza ko babagarukira ko kugira ubwo uburaro bushobore gusanugwa aha kw'ishure ryisumbuye ryo mu muyebe ku munsi mugoroba na saa sita haguye imvura nyinshi iri mu muyaga ivyo navyo vyatumye uburaro bw'abanyeshuri b'abakobwa cyane cyane babugira ingorane inzu bararamwe yaragurutse nk'ico gihe rero ikibazo gikomeye dufise kubera tugira ingorane y'aho barara abo bakobwa nivyo bibazo dufise ubu mu kurindira ko hagira abagira icyo babafasha mwabaye murakora iki turiko turakora n'ubu uko abo banyeshuri tuja turondera ahandi barara baraye muri refekitwari niho barara hanyuma tubananya rero tuvuga hirya no hino tudodora dusaba ko boza kudufasha nk'uko bahora babigira kugira ngo umuntu asubire gusakara nk'uko vyahora hanyuma abanyeshuri tubure kuronka aho basubira kurara akaba yari nihoza leonse umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya muyebe abanywanyi ba mituwere baronswa cyane cyane imiti bita generike naho boba bandikiwe imiti iri mu bwoko bwa specialite ngo bitumwa nuko shiramwe mituwele rigura imiti yo mu bwoko bwa specialite mikeya ibyo bikaba bivugwa n'umuyobozi mukuru wa mituwele konsili nibigira aho ni mu gihe abanywanyi bidoga ko pharmacy za mituwele zitabaronsa imiti ya specialite kandi baba bayandikiwe konsili nibigira agahamagarira abanywanyi ba mituwele ko butahura ko niyo miti ya generique ivura cyo kimwe na specialite ico ni ikibazo gikunda kudushikira cyane cyane kandi abanywanyi bacu bari bamaze kudushikiriza ariko natwe muzo dukora dukora twisunze amategeko twahawe kubera resipesiyalite zizimvye amajenerike nayo akaba byitwa ko umuntu ashobora kuyashikira twebwe kube nka mituweli de la fonction publique badusaba ko umuti turondera umuti ushobora gukiza umurwayi kandi utamuvunye umuti rero ushobora kumuvura utamuvunye ni generike umugabo muganga yamaze kumwandikira specialite tukamubwira tuti hariho n'uwundi muti generike ushobora kukuvura kenshi turahasanga ingorane umurwayi akagira ati jiwe ntimushobora kumpindurira kandi muganga yambonye ko nkeneye uwo natwe uwo wakeneye dufise generike yawo kandi ariwo twibaza ku kushiki mugabo kenshi usanga biba biriko bigira nk'abantu baba bashoboye kuriha ama specialist naco gituma cagenda akariho specialist mugabo kagira kakidoga ati je mitiwere ntaco yamfashije kandi natwe twagombye umuti umunyagihugu wese ashobora guhamvya umwimbo wa gatasi ngo ntushemeye mu ntara ya Cankuzo biturutse ku mvura yaguye nabi n'izuba ryabaye ryinshi ibyo bikaba bimenyeshwa na buramatari w'iyo ntara njiji Desire ahavuga kandi ko imvura idasubiriye kugwa neza none twavuga ko natari bwe muzikuri nta bintu novuga ko abene gihugu bazohava bimbura cyane gose ko nk'ibiharage n'ivyo none kare turavye kuva mu mwaka uheze kwezi kw'icumi kubandanya izuba yaraguye gatoya hama izuba cariraka bari bateye bica biruma naho yagize ngiraguye tubona neza vyukuri naho yaguye ntiyaguye nko twaba tuyibona ndetse gushika n'ubu hari hamaze iminsi ari uruzuba rwaka keretse ubu ari isa n'icangwe kugwa haciye hagwa ndetse n'urubura ruvanze n'umuyaga amazamwe amwe araguruka ndetse ibitobe mwemwe bica birononekara ariko twovuga vy'ukuri yuko natwe umwimbu uyu mwaka utazoba umeze neza kiretse ko kumbura mu gihe rubanda eh, dushobora kuronka nk'ibigori nivyo tubona kumengo vyopfa mugabo heshi musanzwe nta mwimbu ushemeye tubona kubera uzoba hari nka mu ntara ya mu makomine amwe amwe gisagara tubona ko imvura yagerageje kugwa buhoro buhoro ku rugero rushimishije ndetse ni naho ariko kubarimbura n'ibiharage ariko ahandi mandi makomine gushika ubu tabona ko inzara z'ukuri ishobora kwaduka mu gihe imvura itabandanyirwa neza tuva ko hazo inzara ni yako cyane gose kuko namaze kubabwira ko ibigori nk'ubu tabona ibandanije ntivyari bwumwe bwose bashobora kuronka umwimbu w'ibigori ndetse nk'abatera ibijumbu bafise imyumba gutyo turabona neza yuko atacotuma abenegihugu baca bahunga ngo ni inzara ikomeye cyane kandi hariyo n'indi ntumbero twafashe ko aho bazoba barashoboye kwimbura duke bashobora barafasha abandi kugira ngo nabo bandi bagire itwo baronka bashobora gufungura iyo bageze ko abenegihugu bimba tuca tubahimiriza ko nimba bose batohereza mu isoko eh, bogira tumubogye utwo bashoye hamutege tubakatuha kugira ngo tubasarize nko mu gihe kirima mpeshyi yimirije kandi tukaba dushima ko hariho ndetse n'ibigega rusange usanga bikwiye hirya no hino kenshi turabonye ko abenegihugu batanga barabyijukira mu kubika muri ibyo bigega rusange bishobora kubafasha mu gihe baba bakeneye nk'akabuto radiyo nderagakura nino ngaha amakuru twabateguriye agarukiye nkaba nkenguruke mwebwe mwese mwaduteze yompi eri irumva nariko ndayabashikiriza nkaba ndabiki bikebanuye ibiganiro byagendera kuri byo byo birabandanya